Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Ömrün yitirmiş, viranemiyem, aklın yitirmiş, divanemiyem. Nedir bu halim, artar melalim, söyle azalim, biganemiyem. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Kanat vururum, döner dururum, yanar kururum, pervanemiyem. Şaşırdım kaldım, bin bir renk aldım, doldum boşaldım, peymanemiyem. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Yaşlı gözlerim tutmaz dizlerim, yolun izlerim, mestanemiyem. Halim söylenir, gör neler denir, herkes eğlenir, teranemiyem. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Meczup sanırlar, Mecnun tanırlar, hep aldanırlar. Vay alemiyem, ko söylesinler, aşık desinler, deli bilsinler, yegane miyem?'' Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Aşkı can feda, olsa ne fayda, aşk okuyayda, keman emiyem. Halim söylenir, görmeler denir, herkes eğlenir, teranemiye. Allahu Allah, الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله